Agur entzuleak. Tinduak ez du luzaz iraun, baina nala ere ikusi alizan dut. Garazialdeko Sanders laborantzapuskak eta bazka saltegiaren paretaren gainen, haundizki idatzia zen, juzo izoratzen zaitugu. Frantsesez idatzia zen frango ulergahi. Hitzez hitz, itzulpena ez dautzuet hemen eginen, baina neuskaraz, uzkitik jo erreiten alda, Sakuraren ipurditik sartzea ere, edo abil kakiterat pertzaundirat, nola ejan iztegi lagungarriaren arabera. Ez dakitenen dako, Juzo efenezuako lehen da. Arno Juzok baduzke aurkalari frango, bereziki duen joko dobleagatik. Hala nola efenezuako buruden bitartean, Avril Sofi Proteol enpresa buru da ere bermomentuan batean azleen aldea gertzen eta bestean bazka saltzaile, bazkarekin espekulatzaile. Zandertz, kabalen bazka saltzaile nagusia da Frantzian eta avril taldearen barne da. Horrek esplikatzen du hori. Gero eta gehiago aurkalari ere ukanen ditu, juzok, azken egun hauetan, zailtasunetan diren laborariek ofizioa usteko estadoak laguntzak emaiteko proposamena plazaratuz. Tindaketa denen biztan zen eta denen ahotan. Nork egina, zendako? Bakar batzuk sekretu atxikiko dukete egia, eta berdin hobe besteak mintzarazten baitituzte. Hitza dutano, tindaketa hori buruz bi Talde bateko buruzagia atakatzea etzaut biziki baliagarri iduritzen. Den salagarria izanik ere. Borroka ez personalizatzeko, baina nere erortzen den buru bat beste batek ordezkatzen baitu fite, gorputza aldatu gabe. Bereziki bere jarraikitzaileek buru hori talde bateko kide bezala aurkezten eta defendatzen dutelarik. Hots kasu untan, emanko gizeiteko obe efenezua sendikatari oldartzea, buruari bakarrik baino. Eta bigarrenik, izora ez da intsulta bat. Seksu praktika bat da, Merexido horretaraztea, erran aldiuntan ahunt gaiez kanpo baita.